Andalusam Andalusam Sljedeći hadis možemo njega vratiti još istekne vrijeme. Peti hadis po redu. Ana bi radi radijallahu anhu, ana Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kal, od Ebu radi radijallahu anhu se prenosi da Allah poslanik sallallahu ve sallam rekao La je bulene ehadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri thumma yabtasilu fihi. Neka niko od vas nikako ne mokri, ne vrši malu nuždu, u stajačoj vodi, alladhi la yajri koja ne teče, thumma yabtasilu fihi, a zatim da se okupa u u rivajetu kod muslima. La yaktesil ehadukum fil ma'i daim. Neka se niko od vas ne kupa u stajačoj vodi. Wa je džunub. A on je u stanju luka. U rivajetu kod muslima. La yaktesil ehadukum. Znači, ovaj, ovaj prvi rivajet mu na ovaj drugi dodatak od muslima. Lajk neka niko od vas se ne kupa e, u vodi, stajačoj vodi, a on je u stanju džunubluka. Ovdje termina posebno nima koji trebamo pojasniti, zna se šta je džunubluk, šta je kupanje, šta je stajača voda. Po stajača vode ovdje se može misliti šta? Misli se na kakve, šta? Bunar, kako pod nas zove male bazene, današnje u savremenu dobu imamo bazene, veće ili manje, ili ovdje učenjaci navode kao nekakve, ova, neka, kako nas zove bare jez, jezirca, neka mala. sa znam se pit koja je veličina. I ovdje nas navodi na ono što smo već pričali, pričali prošli put, e, iz, iz oblasti fetra govorili o onome čime postaje neka voda nečista i tako dalje. Spominut ćemo to u spontonu bude govora komentara ovog hadisa. Uglavnom, da krenemo komentar, sad bit će vam jasno o čemu se onda radi. Opće značenje hadisa, zabrana, zabrana mokrenja u stajaču vodu koja ne teče. Znači, bilo tu u nekim bazenima, ili bilo nekim, e, nekim ovaj, izdvojenim vodama u kojima se voda okupila, sakupila. Koja, e, znači, ovdje je riječ o onim znači, vodama koji ne, ne protiču, ni, da dolazi neka, neki potok ili rijeka u nju, pa drugi, drugi odlazi, nego one koji su, koji su Znači, to je opće značenje hadisa, a onda naravno došla je zabrana da se u takvim vodama osoba ne kupa. Prvo, ako je mokra, znači, E, da se još, da mokri u tu vodu, a onda da se okupa. E, da, to u prvom hadisu, a onda je došlo ovdje da se ne okupa, da osoba se ne kupa koja stane džulubluka u takvoj vodi. Zabrano. U stajaču vodi. E, prva stvar koja ovdje pada u oči, a to je da li je ova zabrana da li je ova zabrana koja je došla u hadisu? Zabrana mokrenja. Zabrana mokrenja u stajačoj vodi. Da li je ona, da li je ona znači zabranu, da je haram ili kerahije da je mekruh. I po tom pitanju imam tri stava učenjaka. Prvi stav na čemu su malikije, a to je da je mekruh, da on nije zabrana harama, drugi stav učenjaka na čemu su hanabile, a to je da haram. I treći stav učenjaka, ostalih, koji kažu da je haram u maloj količini vode stajačoj, a da je mekru u velikoj količini stajačoj. Naravno, vanjsko značenje hadisa je zabrana a sad njegovo poimanje u stvarnost, po smo stava učenjaka. Znači imamo tri stava učenjaka. Znači, prvo da je mekru, malikije, drugo da je haram anabile, treće da je kod ostalih učenjaka da je haram u maloj vodi, a da je mekru u, u većoj vodi. E sad i to sad šta je mala voda, šta je veća voda, to je sad e, stvar viđenja i tumačenja. <clears throat> A onda nakon ovog, naravno, učenjaci se razilazili oko toga, E, voda u kojoj, stajača voda u kojoj se neko pomokri, da li je ona čista ili nečista nakon mokrika. I to je ono, to je ono poznato što smo mi spominjali prošli put radili iz oblasti fika, kada neka voda postaje nečista. I ovdje možemo krenuti nekim redom, znači, da kažemo Znači imamo tu razilaženje, znači ako osoba, recimo, pretpostavljamo bazin, imamo neki bazin koji veličine, ne znam, 3 sa 5 metara, više ili manje, i dođe neko koji se kupa i mokri u toj vodi. Da li je ta voda sad postoja čista ili nečista? O ne govorimo. Pa imamo ono prvo. Ako ta voda u kojoj osoba mokrila promijeni ona jedno od ona tri svojstva, boju okusa i miris, jer je neđaset, mokračka neđaset, ako promijeni po iđma učenjaka, ta voda je nečista. <clears throat> S druge strane, ako, znači, ako ta voda ne promijeni se sa neđasetom, a ta voda je velika, ta stajača voda, znači velika količina Šta znači velika količina? Šta smo rekli? Prošli znači, smo spomenuli. Kuletein. Dva kuletein. smo rekli prilike jedno tumačenje, to da je to koliko? 200 litara. I da ta voda, znači ta voda, ako osoba mokri u njoj, e, ako ona kefir, znači preko 200 litara, ona po iđima učenjaka ne mijenja svoj sastav. Vidljivo, znači nismo vidjeli da promijenila, boje okus miris. A velika je količina vode osoba izvršila nuždu, mi nismo vidjeli, znači ne vidimo da je promijenila boju okus ili miris. Ta voda je, znači, po iđma učenjaka čista. Što znači ovaj primjer što smo malo prije. Da osoba, znači, mokri, da mokri u tako nekom velikom bazinu u kojem ima vodi mnogo, mnogo više nego 200 litara, znači da to mokrenje nju nije učinilo nečistom. Ostaje nam ovdje zabrana uzimanja ono koje je došla zabrana, da iskak nju razumije, došla je zabrana da se osoba džunup ne kupa, ne, ne, uzima znači gusul u tu vodu da ono, da ono zaroni u tu vodu da se ukupe da uzme gusul. Pričat ćemo o njoj. Ostalo nam je ovdje, znači ostalo je još ova treća stvar, a da je to mala voda, da je riječ o maloj vodi. Dakle, riječ o maloj vodi, a šta znači mala voda? Pa mi imamo i razilaženje ono, šta znači mala velika voda, sjećate ga smo Kod Hanefija je ono da se zatalasa jedan kraj, da ne ode talas na drugi kraj. To je mala velika voda. Rekli smo, kod skupina čenjaka radi po ovom hadisu kuletein, a to je ovo 200 litara. Ako treća skupina čenjaka, nema ibreta u tome. Velika je mala voda, nema ibreta u tome, jer to navedio sam kao primjer. Ibret u tome je promijenila boju okusa miris ili nije promijenila. Uglavnom, ako je riječ o maloj vodi, shodno razilaženju šta znači mala, mala količina vode, i ta mala voda nije promijenila boju, okus i miris. Pretpostavljamo da je osoba mokrila u, u bure. Bure vodi, osoba mokrila bure vodi. Da li to bure vodi? Mi sad vidimo da ta bure vode nije promijenila boju, okus i miris. Da li je sad dozvoljeno u tom buretu da osoba se da, sa tom vodom, da uzme gusu, da koristi tu vodu kao čista, da ta voda čista. abdest, govorimo čista, mi za pitne, govorimo za abdest, za gusu i za abdest. Po tom pitanju ima dva poznata stava učenjaka. Prvi stav učenjaka, a to je prvi stav učenjaka, da ta voda nije nečista. Znači da je čista. To se prenosi od skupine stava. Znači, bez obzira što je mala voda, a nije promijenila svoj, nije promijenila boj okus i miris, znači ta voda je čista. To se prenosi od Abu Hurire, od Nabasa, od Tabina, Hasan al-Basrija, Ibn Teurija, Malika, Buharija i tako dalje. Drugi stav učenjaka, na čemu su tri mezheba, a prenosi se i od Omera i od Ashaba, od Mujahida, Tabina, da je ta voda nečista. Zašto kaže? Zato što je, zato što mala količina vode i što je došla u dodir pomiješana sa nečistoćom. Bez obzira što nije promijenila, znači ne vidimo da je promijenila. Ovdje govorimo, znači kad ne, e, znači, ne znamo i nemamo dokaza, ne vidi se da je, ne vidi se, ne može se osjetiti da je promijenila jedno od ta tri e, Na čemu, neko pa dobro, na čemu je izgrađena? Izgrađena na tim hadisma koji zabranjuju da se koristi ta voda da se zabranju, e, da ta voda u hadismu u kojem je došlo, jel, u kojem je došlo da ta voda se tretira e, u prošli put smo govorili taj hadis, kom se to zaključuje. Uglavnom ima ta dva poznata stava. Znači ovdje govorimo o vodi, maloj količini vodi, rekli smo primjer, primjera e, bureta vode, 200 litara, i u njoj osoba mokri, po, stavu, po jednom skupinu učenjaka, ova prvo što sam spomenula, znači čemu je e, Malikijski mezeb i ostali učenjaci, da ta voda se tretira, da se ona tretira čistom, ako nije promijenila jedna od, ova tri svojstva. Druga skupina učenjaka, bez obzira što nije promijenila jedna, od ova tri svojstva, od ova tri, svoj, jedno od ova tri svojstva, ta voda se tretira nečistom. Zašto? Iz bojazni. Oni idu na to da je bojazna, da je mogućnost da se, da se, da se promijena postane. Zbog toga, znači, idemo iz predoslužnosti da je ne koristimo. A pa drugi kaže, nema tu odnosno nije promila svojstva, nije nečista i selama ne koristi Dobro. I naravno, ovi prvi su ostali na poznati hadis, e, el, el mauta hurun laju neđi su poznati hadis dosta, e, Voda je čista, ne može ništa učiniti nečisto. A ovi koriste onaj hadis kuletein u kojem je došlo da nema da skoristi voda, da je čista sve dok ne stigne dva pulleta, ne stigne kada je iznad, kada je, kada je, kada iznad dva, dva pullete, znači 200 litara vode, ona je čista. Kada je ispod, znači ostalo prešučeno. I zbog toga je nastalo ovo razilaženje. Uglavnom, Allah za najbolje e, bliže je ovo na čemu je prvi stav učenjaka, i to je među ostali izabrao i šef i temi i mnogi drugi, mnogi savremeni učenjaci. Dobro, Hadis ukazuje nam na sljedeći, da završimo temu, Hadis ukazuje na sljedeće, znači zabrana, na, zabrana mokrinja u stajaču vodu. I da je bliže da je ta zabrana ide na tahrim, da je to, da je haram. Da čovjek ima grije koji zna da taj propis, zna za taj propis i, prekrši ga uradi to, da je bliže, da je to haram. Naravno, kad kažemo mokrinja, Neko reći, pa ovdje nije spominuto vršenje nužde. Ako je zabranjeno mokre, mokre znači mi dola. Još preče je da je zabranjeno vršenje velike nužde u stajaču vodu. Šta je ovdje pojenta? Znači šta je mudrost ovdje spomenuta? Zato što se ova voda, stajača voda može neko koristiti. Neko ima potrebu da je koristi. Govorim ovdje u kontekstu znači gusula i abdesta. U tome je smisao ovog ophođenja prema ovoj vodi. Znači, to je smisao, to je mudrost ovog, zašto, zašto ovako došao propis donijeti e, strog, jel, po pitanju. A druga stvar vezan za, za tebe samog, za njeno korištenje. Jer je ovdje spomenuto u hadisu, znači, da neko, e, da neko mokri u vodi zabrana, a zatim nakon toga da se okupo taj vodi da uzme gusu. Sljedeći se razumije iz hadisa, a to je zabrana uzimanja gusula u stajačoj vodi, i kupanje. tesi znači okupati se i uzeti gusl. Jedno i drugo znači. A pogotovo u rivajtu kako došlo kod muslima, osoba koja je džunup. E sad ostaje tu, znači, e, kad kažemo za džunup, e, znači, e, skupina očenjaka kaže svejedno da li se mokrilo u njoj ili se ne mokrilo. Druga skupina čenjaka kaže ako je se mokrilo, i to je ispravnije, ako je mokrio u toj vodi, da poslije toga da uzme gusu. To je došla zabrana. A druga skupina učinjaka uzimajući ovaj rivaje samo kod muslima, kažu svejedno mokrio ili ne mokrio, zabranjeno je zabranjeno da uzme gusu. Zabranjeno da uzme gusu u stajačoj vodi. Ovdje mislim se uglavnom stajača voda, znači nekakva je manja količina, a ne veća količina. suprotno od ovog, znači, zaključuje se, kaže da je dozvoljeno, da je dozvoljeno uzimati gusul i, i kupati se u tekućoj vodi. Misli se ovdje u rijekama, u potocima i tako dalje. E, naravno, ostaje sad ovdje, ostaje ovdje dilema, znači ta glavna, da li to znači, da li to znači, ako bi osoba uzela gusul, znači zabrana je došla, da se uzima gusul u vodi, uzmemo ono što je došlo u tekstu rivajetu, da osoba mokri u tu vodu, nije promila jedan od ta tri e, sastava i uči, uzmi gusul. Zabrana je došla. E, znači, treba raditi po tekstu hadisa. Ali ako bi uzeo gusul, da li mu je valjan gusul, nije valjan gusul. Znači, mokri znači u tu vodu i nakon toga je uzeo gusul u toj vodi. Ona nije promijenila jedna od ta tri svojstva. Znači, da li mu je ispravan gusul, nije ispravan gusul skupina učenjaka kaže, znači ima grijeh, ima grije što je, što je to uradio, a ispravan mu je gusl. Manja skupina kaže da mu nije ispravan gusl, zato što prekršio tu zabranu, jer zabrana u stvari znači ništavnost i djela. A ispravno je ovo prvo. E, da ne bi ostala ovdje šubha oko ovog, znači e, da se vratimo na neki konkretan primjer. Pretpostavljamo kod nas ovi bazeni što postoji za kupanje, manji ili veći. 50 metara dužine, širine. U njima Naravno, ovaj, svejedno radi po ovom ponovnom stavu da je, da je ili haram da se, da se izvrši nužda, iako se tu donate voda kreće, jel tako, ulazi jedna voda, izlazi tako dalje, obnavlja se osoba ako bi tu, ako bi tu mokrila, pretpostavljam tu situaciju, ako to se vjerojatno dešava, dođe osoba tu kupa se, ono familijarno kupanje kod nas, tradicionalno familijarno, dođu kupa se, i e, naravno, ko ti garantuje da, da dijete nije mokrilo ili neko da nije mokrio i nakon toga ti hoćeš da izađeš kao što toga vam posebno uzimo, jel? avdest, uzmem gusul, samo zaronim i bismila ili bez bismile. zanijetim gusul, zaronim, shodno razilaže, da treba oprati usta i nos, ne treba oprati usta nos, izađem i uzeo sam, znači uzeo e, veliku čistoću, a to je stvari gusul i imam abdest. Tako jel ima ta osoba, je li ispravan gusul ili nije ispravan gusul. U postojećim našim bazenima, ne govorim nekim ovim gdje su manje, manja količina vode. Jel ima abde gusul ili nema? Ispravno da ima, znači, mojte ima sa šubom kod toga. Jedno što neko kaže, ja ne, ma, nije sigurno, tebi sigurno je u redu, ali govorimo ovdje propis. Ne bi ja ovo ne u redu, to za sebe. Za sebe ne bi ovo, ne bi ono. Ali govorimo o starani šarijeta, znači ima, ima, je li ispravan gusul, nije ispravan Znači, znači, ne treba ima sumnje toga da je to da je to ispravan, da je uzimanje gusla u takvim okolnostima, u takvim bazinima, da je ispravan. Ali da treba izbjegavati svijedno da li haram ili metro, treba izbjegavati da se u takvim vodama, u takvim mjestima da se mokri, to treba praktikovati. Znači, e, mada je, znači, pošto riječ o velikoj količini vode, ispravnije da je to bliže da je mekru, a ne da je haram, da čovjek ima grijan zbog toga. sam još komentar da da, And Andalusam